alphonsine ndiyo ku amahoro kuri mwebwe mwese mwahisemwo radiyo isanganiro kaze muri ano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na francois Kimana akaba n'ingingo nkuru nkuru zikurikira leta ntiyavuze ko twe tujejwe intwaro tuza kubomora yadutumye yuko twereka beneho aho barengeye akarimbi bonyine bakibomorera umushyikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ngo arababajwe n'ibyakozwe n'abajeje intwaro muri quartier ya Mugoboka ya mbere babomoreye amazu abanyagihugu yabahaye indwi zibiri ngo babe basubije inzu zabo uko zahora ikena ry'amavuta y'amamesa ririko riva ku bayarondera ari abava hanze y'igihugu n'abarundi bayakenera ubwabo baguma biyongera kuri ivyo mushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi avuga ko bategekanya kwagura imirima y'ikigazi mu ntara za Cankuzo na Kirundo muri bucana ndi nkino naho ndasubiye kubaramutsa mwarimu hejeje kubyumva ikiringo c'indwi zibiri nico umushikiranganji mu vyajeje harimo iterambere rusange yahaye utwara carte ya mugoboka ya mbere iri muri Mutanga Sud nabo bafadikanije nabo nako bafadikanije mu kubomora amazu y'abanyagihugu babarenganije kuba bayubatse bakayasubiza uko yahora umushikira umushikiranganji Gervais Ndirakobuca yabivuze kuri wa mbere nyuma yaho yishikiye aho kumugoboka agatera kama abajeje intwaro bose guhera kuri babura matari gukora badacinyiriza abanyagihugu n'inkuru tubaza jean marie mayonga ibyabaye birababaje leta ntiyavuze ko twe tujejwe intwaro tuza kubomora yadutumye yuko twereka beneho aho barengeye akarimbi bonyine bakibomorera umushikiranganje ajejwe intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Gervain Dirakobuca agabisha abajejwe intwaro muri serire mugoboka quartier mutanga sud ni mu gisagara ca Bujumbura aho abajejwe intwaro bihaye kubomora amazu y'abanyagihugu mushanganje akavuga ko leta itasabye abajejwe intwaro kubomora amazu yabo barongoye igitutangajiro ngacyo kitubabaje cyane ngaha kumugoboka aha hantu nta muntu wo muri banizime yigeze akaviyabiliza izi nzu uko zubatse twese turiko turazihaba nta muntu wo muri banizime yigeze aza ngaha ngo akati ngo bararizoca ngo bararizoca kuko nuvuga ngo yacu no munsi mu rumenga ntivyokoroha ivyo vyose rero nagire nerekane yuko harabayemo kurengera amategeko ubushikiranje umuntu hagati mu gihugu bwatanze nkabasaba rero yuko abo bagiye kubaka ibi bintu babikorana n'umutima munda wose sinumve banavuganye nabi nubazo bari kubarubakira ibintu byo babomoye indwi zibiri kandi baza ko nazo nyine ari nini cyane abagiye kubyumva chef de quartier ku mabarabara makuru makuru ko zubahiriza imetero zitandatu ku ruhande rumwe n'imetero zitandatu ku rundi ruhande ivyo tubikora kubera iki leta yabitumye ubushikiranganje bamwe mu babomorewe amazu yabo muri serire mugoboka bakavuga ko barenganijwe mu gihe batagishijwe inama nta n'umunsi n'umwe bigeze bampamagara cyangwa bahamagare n'aba bandi bose tubagirisha akanama muduhe ibarabara turengane nta n'umunsi n'umwe twararenganijwe bidasanzwe byari biteye umubabaro n'agahinda batuvuga ko ataho dushobora kubashikana abadukije ni bariko baratwica mushikiranganje ko buca agamagara abajeje intwaro kutarenganya abanyagihugu ntidushobora kujya mu iterambere rusange hari habo turiko dukubita ingumu ibikunda twese tugenda turi kumwe nico gituma twese tuteza gusiguriranira tukavyumva kumwe umuvyeyi aravyara abana mugabo ugasanga ariho uwumva ubwa mbere n'uwumva ubwa nyuma uwo yumva ubwa nyuma uramusigurira ubonye atavyumvise ubwa mbere ukamutuma wa mwana yavyumvise ubwa mbere nawe akagenda akamusigurira niko kamunotera abajejwe intwaro kuva kuri buramatari gushika ku mukuru w'umutumba na serugo nawe nujejwe intwaro mu muryango ntihagire umuntu numwe yitwaza igikenye kubera icyajejwe muri serire ya mugoboka ya mbere inzu zirenga icumi nizo zasambuwe ibikorwa byabaye bihagarikiwe n'abajeje intwaro ubushikiranganji bukaba bwari bwaratanze ikiringo cyo gushika ku itariki ya na rimwe, ukwezi kwa mukakaro uno mwaka turimwo ko amazu yose yubatswe atubahirije amategeko kuba yasambuwe Shamari Mayonga gushiraho politiki itunganya neza uko abantu bagwirirana n'ivyo vyotuma imigambi y'iterambere irangurwa neza mu ngo mu gihe kuwa 10 na rimwe mu kakaro hari ku munsi wejo amakunga himbazo umunsi wahari wigwirirana ry'abantu ishiramwe parseme gishinze ukangurira abarundi guhindura ingendo rimenyesha ko ingo ziri ku rugero rwa 30 kwijana z'abarundi zitagira aho zirima mu gihe amashamba guma aho na ku rugero rwa 3 kwijana Faustin Ndikumana arongoye parseme abona ko guhimiriza abigeme kuja mu ishure biri mu byo gabanura imbyaro kuko ngo bace bubakiza bo bafise imyaka yitereye gato akaba yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere mu gihe amakungu yarahimbaje umunsi mukuru wahariwe igirirana ry'abantu mu ishyirahamwe parseme icyo kibazo tukaba tugikurikiranira hafi twashaka gutera akamu tunagabisha abarundi bose na cyane cyane leta yuko iby'igurana ry'abantu bikeneye yuko hajaho politiki y'ingene imibereho y'abantu n'ingene bagurirana yotomogwa ingene tuyifuza mu Burundi igituma dushaka kugabisha ni kubera iki nta terambere rishoboka igihugu kitamaze kuyiha iyo ntumbero ya politiki nationale de population aho abantu barima mu mirongo irindwi na gatatu urugo menaje bafata kuba rufise amoyene ihegitari ushobora kurima bwa mu bihumbi bibiri n'icenda yari imaze kuba igice c'ihegitari ubu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe bariko baja kubusa n'ibice mirongo ine na bitanu vy'ihegitari kandi mirongo itatu kw'ijana y'ingo haba mu burundi ntizigifise ahantu zirima ibyerekeye amashamba agenda na gatatu kw'ijana ku mwaka ku mwaka uravye nko mirongo icyenda na gatandatu aho baragira uburingane yari amahegitari ibihumbi amajana atandatu na mirongo umunani na bitatu bwa mu bihumbi bibiri n'icyenda byari bimaze kuba amahegitari ibihumbi amajana ane na mirongo umunani na bitatu nuba amahegitari ibihumbi amajana abiri muri iyo myaka yari yamaze kugenda ubu ho bigenda bigabanuka ku buryo biri ko munsi y'amahegitari ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu kuvuga ati tubaza mfa parufa mva ni todo fekondite ubuninini ingingo mperekeza bo ni nyinshi twama tubona sindi umuhinga wavyo nga ni nyinshi tubona kagutifo y'inedikasiyo agserere ni ukuvuga yuko basaba ko abakobwa benshi buja mu ishuri tibagiye ku ishuri baca bigizayo umwaka wa mbere wo kugira mariyaje. umwana umva wagiye ku ishuri usanga kumbure laje do premier mariage ngo hatangura kuronka usanga ari irikirigirwa ko wa mwanya wo kuronka wo guheza amashuri kumbura abajyana nabo bagumye muhira uca usanga bihutiwe kuja kuronka basanga periode de procréation y'ibihugu baribaye ndende kandi iyo umuntu amaze kwiga aratabura ariko aramigisha ibintu vya sensibilisation mu kwiga nico gituma icuko gushira abakobwa abana kuva mu ishuri cane ni intango yo kugira ibi bintu vyigwira n'abantu bitere bigabanuka mugabo hariho n'izindi nyingo nyene mugabihagarara kuri iyo politiki muri iyo politiki nyene bashaka tugira iki gikwiye kugira abantu bagwirane uko tubyifuza inama isumba ingimba ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'uburimyi ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itanu ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi burategekanya kwagura imirima y'ikigazi nko mu ntara za cankuzo na kirundo umushikiranganje deogide rurema avuga ko ari mu ntumbero yo guhangana n'ikena ry'amamesa rituma zimba muri ino minsi mu kiganiro yahaye radiyo televiziyo isanganiro uwo mushikiranganje asigura ko ikena ry'amamesa riva ku igurirana ry'abantu hamwe n'abayarondera bava hanze y'igihugu amamesa navuga ko n'igiterwa turiko turashiramo ingufu cyane kubera hajya mu mamesa si yo kujya gusa havamo ibintu byinshi tutibagiye n'amasabune n'iki ereka kandi nimumenye abakenera gufungura amamesa nabo bagenda biyongera amamenye ko turi impande y'iki gihugu kibanyi ya cyane kongo nabo nyine baza gusuma amamesa ngaha i burundi ibiro tumaze kubibona igihambaye ni uko twinjira muri intumbero yo kugwiza umwimbu ahantu banki karorero aho i hariho amatongo yari yarigaruriwe n'abantu turiko tubatunganya neza twayahariye muri za kivoga kiyange twahariye gutunganya neza igiterwa kikazi hanyuma muri Ruyigi Kinyinya n'ibindi bibanza ntaba nibuka neza emwe hoho twavuze tuti dukorane hagati ya leta abikorera utwabo n'amakoperative murazi yuko ubu atakindi imbere atari gukora amakoperative savonoro rero yaraje hariho aho komine yavuze ati ahantu ni mu hatunganye hari aho twasanze hari amatongo manini yari yarikorewe n'abantu amarasura mu minwe ya leta turavuga tuti savonoro nize ikorane n'amakoperative hanyuma leta nayo ije ize gukurikirana inahimiriza ingene ibintu bigenda turiko turiyumvira ingene duca twagura imirima mu ntara ya cankuzo hamwe hariya mu ntara ya kirundo erega ni byiza yuko umuntu abanza akabona ingorane kuko umuti uvugutwa canke uza kuvura indwara bamaze kubona ibiroko twamaze kubona yuko umwimbu w'amamesa utegereza kuba mwinshi kugira ngo ntihagende haba ibiciro birebire cyangwa abantu bagende biduka ngo babuze amamesa umuti wabyo ni ukugwiza umwimbu amajwi y'umushikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi tuyakesha mugenzi wacu Eline Belle nibigira abarimyi b'umuceri basanzwe bakorana n'ishyirahamwe ryishinze guteza imbere ya cimbo SLD baridoga ko bahombye cyane uno mwaka kuko umwimbo bari biteze batawuronse bagasaba barongo iryo shirahamwe gutegekanya hakiri kare ibikenerwa nk'imiti yo gupompa n'ibindi kugira ngo umwaka uza ntibasubire mu madeni nk'ayo bari ubu umuyobozi mukuru wa SLD yaremeza ko habaye agahombo ugereranije n'umwimbo wari witezwe felix habonimana agasigura ko byavuye ku rugomero ruvomera indimo rwabomotse hongera hatera indwara mu muceri makuru y'umutekano naho hari umukenyezi yarayagandaguwe n'umugabo wiwe mu bucagucagu bw'uyu wa mbere ku mutumba kiremba ni muri komine kiremba nyene intara ya ngozi uwo mukenyezi yacumiswe imbugiti icenda umugabo wamusanze mu kazu ka sugumwe mu gipolisi n'intwaro bavuga ko indyane z'amatongo hagati y'abo bari bubakanye zoba ari izo ntandaro z'ubwo rupfu sebigo pascal mustanteri wa komine kiremba amenyesha ko uwo mugabo yamaze gufatwa ngo abazwe kuri ico caha yagirizwa icaha nawe nyene ngo adahakana amakuru yo mu makungu Cardinal wa Kinshasa ngo arababajwe n'ugo rupfu guwo yafashije kugira ngo habe ibiganiro no gusubiza hamwe muri ico gihugu Cardinal Monsengo yagiye mu ibanga ry'ubupatiri mu gihumbi kimwe n'amajana 9 na 63 Buraca bugacana yandi mu nkino mu z'uno munsi turamenyesha ingene umumenyesha makuru w'inkino ategerezwa kuba ari mu ishyirahamwe rihurikiyemo amenyesha makuru b'inkino mu Burundi AGSB hakaba kandi akoreye ikinyamakuru kizwi n'urwego rucungere ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi sense Evariste Nziko banyanka icegera curongoye AGSB amenyesha ko amenyesha makuru b'inkino bategezwe kurangwa n'umwete udasanzwe kuko bamara umwanya munini bari kubibuga gukurikirana inkino zitandukanye bucanandi inkino na Jean Marie Vianney ngenda kumana umumenyesha makuru w'inkino ategerezwa kuba afise ikarata itangwa n'urwego sense hamwe no kuba umunywanyi w'ishirahamwe rihurikiyemo abamenyesha makuru b'inkino mu Burundi AGSB mu funyafunyo y'igifaransa bisigurwa na Varisito Nzikobanyanka ni cegera curongoye ishirahamwe rihurikiyemo abamenyesha makuru b'inkino mu Burundi ikintu ca mbere gisabwa nuko kugira ngo wemererwe kuba umumenyesha makuru w'inkino nuko uba uri mwishirahamwe ry'abamenyesha makuru kumenyesha inkino kugira ngo n'iryo shirahamwe rigufashe kandi riguherekeze muri uwo mwuga icya kabiri ni uko umumenyeshamakuru w'inkino aba ari umumenyeshamakuru yemewe n'urwego rukurikiranira hafi ryo kumenyesha amakuru mu Burundi sense hanyuma akaba afise n'ikarata imuranga kugira ngo yemererwe ko ari umumenyeshamakuru w'inkino kandi yemererwe no kujya ku bibuga ivyo nivyo bintu nyamukuru nkenerwa gukorera makuru kizwi n'amategeko no kurangurana umwete umwuga wo kumenyesha amakuru y'inkino ni bimwe mu bisabwa abamenyesha amakuru b'inkino kugira babe abanywanyi ba AJSB eh, kugira ngo umumenyeshamakuru yemererwa kuba umunywanyi w'ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru eh, b'inkino mu burundi ni uko aba ari umumenyeshamakuru akorera ikinyamakuru cyemewe n'amategeko ikindi cya kabiri ni uko umumenyeshamakuru eh, kuko aba yerekana ko afite ishaka ryo kumenyesha amakuru yisunga amategeko kandi ko abifitiye umwanya umumenyeshamakuru w'inkino asabwa kurangura umwuga wiwe atawe yegamiye mu gushyigikira umugwi uyu canke uriya mu gihe ariko arashikiriza ibiganiro by'inkino canke ariko aratangaza urukino umumenyeshamakuru w'inkino byaro ategerezwa eh, gutangaza inkino atahahengamiye ariko ntikibuza yuko ashobora kugira umwihwezo ibyo bita analize agashikiriza ico abona eh, ku mugwi uyu canke uriya mugabo ntarenze urugero ngo aca ahengamira yahereyo Varisito nziko banyanka avuga ko umumenyeshamakuru w'inkino ko afata umwanya ukwiye wo gutegura ikiganiro canke urukino imbere yuko ashikiriza abamukurikira ibyo yateguye kugira umumenyesha ategure gutangaza inkino ntagenda kuvuga ku mutwe abafise ikintu kimuro kurongora no kwita gide mu gifaransa kugira ngo ibyo ariko aravuga ntibibe ari ububeshi mugabo afise ahantu hateguriye umumenyesha amakuru acakora neza uwo mwuga wo kumenyesha amakuru y'inkino uwasanzwe ari cegera curongoye AJSB ashikiriza ko akazi ko kumenyesha amakuru y'inkino ko gasaba kwitanga kuko abamenyeshamakuru amakuru b'inkino bamara umwanya munini bari ku bibuga gukurikirana inkino zitandukanye umuntu atazi ivyo gutangaza amakuru eh, yohava yibaza ko ari ibintu bisanzwe vyoroshe umumenyesha amakuru gukurikiza naco gituma mu ishyirahamwe ryo kumenyesha amakuru y'inkino mu Burundi dutunganya amahugurwa kugira ngo umumenyesha agende gutangaza inkino azi icyo agiye gukora si umwuga wo kubika mu mufuko si umwuga wo kumugumiza muhira bisaba ko umumenyesha amakuru w'inkino rero aboneka ku rubuga ivyo ariko akora abantu bakabishima kandi birasaba ko umuntu amenya icyo yovuga mu gutangaza inkino nico atovuga abantu benshi bava bibaza yuko kuja kuri stade ukatangura kuvuga inkino ari ibintu umuntu atora ibarabara ni ibintu vyigwa muri bucane handi y'inkino izokurikira Bubanza Varisito nziko banyanka azodusigurira uko umwuga wo kumenyesha amakuru y'inkino wifashe mu Burundi hamwe n'ivyokorwa mu ntumbero yo guteza imbere igisata cyo gutangaza amakuru y'inkino mu Burundi ni muri kuri mutanga sud mu gisagara cya bujumbura babomoye amazu y'abanyagihugu akaba yabahaye indwi zibiri ngo babe basubije inzu zabo barongoye uko zahora ikena ry'amavuta y'amamesa ririko na kongo riva ku barondera ayo mamesa bava hanze y'igihugu n'abarundi bayakenera ubwabo baguma biyongera kuri ibyo umushyikiranganje w'ibidukikije uburimye n'ubworozi akavuga ko bategekanya kwagura imirima y'ikigazi mu ntara za cankuzo na kirundo mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye yakoze na François kimana niwe yamfashije mu buhinga bw'ibyuma francine ndeho kubwabona bashikirije ano makuru nk'abandi bifurije kugira umutaga mwiza